то, може, також зміг би на коні по дикому полю. Можеш уявити себе на коні з шаблею? Не можеш. Я так і знала. І я тебе теж, а от Тищенка можу. Мабуть, отакі, як він, перерубували ворога до сідла, а потім напивалися і плакали але перерубували, коли треба. Щось ти клаво балакаєш, дике поле, коні. Зараз це й уявити важко, сказала Ірина. Ага, вік швидкостей і замінників, дотів і скороминущої любові. Ну, поїхали. Ірина йшла позаду. Вона була задумана і навіть пригнічена. Ще й дратувалася проти клави. Ну, чого, чого вона весь час згадує Тищенка? Ще й намагається, не би, чимось докорити Сергієві. Ну, зробив виправлення, але це йому нічого не варто. Йому нічого не варто й перекреслити чиюсь роботу. Сильна, гостра, гаряча думка схвилювала її. Ірині враз згадалося давнє, напівзабуте. Обговорювали один з її перших проєктів освітлення машинного залу. Ірші ще тоді не було. Її ескізи почав критикувати Рубан. Василь теж був присутній сидів і мовчав. Її мляво захищала клава, захищав вечірко, а Рубан, як завжди, пернав прошки, грубо і безцеремонно тикав у ескізи. Та це ж середньовічні бійниці. Хіба під таким кутом світло потрапить до залу? І тоді всі погляди мовчазно звернулися до Тищенка. І він, покошлатив бороду, сказав Рубанова правда. Таке освітлення зовсім не годиться. Треба зробити отак. І заходився креслити олівцем. Звичайно, її ескізи були невдалі. Вона це розуміла. А отже, забриніли під горлом злі сльози, і вона розсердилася на всіх і довго не могла примиритися. Особливо їй було кривдно на Тищенка. Міг ну, же забракувати її проєкт удома. Здогадувалася, він взагалі був дуже низької думки про її архітектурні здібності, намагався цього не виказувати але й радився з нею дуже рідко. Їй було важко це поєднати. Він, її чоловік, любить її і відводить їй у своїх творчих планах дуже мало місця. Чомусь це згадалося зараз. І стало особливо кривдно на нього. І на клаву відчула аж якесь роздратування, злість. Тищенко її ніколи не цінував. Лижі залишили вірші, щоб не нести їх у готель. Сергій запросив на чай. Мабуть, про це він подбав заздалегідь, бо до чаю було хоч і тверде, але смачне печиво місцевого виробництва і велика булка з повидлом і навіть четвертинка коньяку. Сергій підливав його в чай. Ірина несподівано заявила, що це смачно, бо раніше ніколи не пила коньяк з чаєм, хоч проте чула не один раз. Звідки у вас такі аристократичні замашки? дмухала в полив'яний кухлик Ірина, смішно тримаючи його в розчепірених пальцях обох рук. Можна подумати, що ви виховувалися в дворянській родині. Сергій усміхнувся.